Joanden astean bezala langileak lana utzi dute minutu batzu, protesta egitera etortzeko, eraitzeko maz zentroaren aintzinera, hemen eldu eta gaztetxo albarrituak hartatzen dituzte, eta beste egitura publikoetako langileak bezala, xaria merezi dutela, errandigu Andre Lach erizainak. Eakusteko, kisu gila, ez dugula onartzen hola bazerratuztia, badugula guk eta diploma berak, eta ez dugula hein desberdinat edo palakoak, hemen emaiten dugula akta eta kalitatekoa, spezifikoa, diplomekin eta guk ere nahi dugun behaz, beste bezala ukaitia eman da hori, aspaldian idokatzen dugu hori eta ez dugu nahi eh, trein hori hutsin. Covid emeretziaren krisiaren kontrako alegin guziak egin dituzte, besteak bezala, borokatu direla, dio Katrin Totik, laguntzaile mediku psikologikoa da. Il a fallu faire des mises en place d'organisation. Euh, on tellement concentré pour essayer essayer de ne pas faire rentrer le virus dans la structure. Nous avons quand même du personnel qui a travaillé 8 jours d'affilée euh, et on a évité l'engorgement des, des hôpitaux aussi. Irurogoi bat langile dira eraitzeko egitura hortan, demora berean beskoitzeko biarritzeina zentroan mobilizatu dira mediku sozial arloko beste langile batzu.